บุ๊กทูหกสิบเจ็ดสัรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง Privlastňovacie z á m e n a dvojka แว่นตา Okuliare เขาลืมแว่นตาของเขา Zabudol si svoje okuliare เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหน Gdzie len ma svoje okuliare นาฬิกา hodinky hodiny นาฬิกาของเขาเสีย jeho hodinky สูปกาเซเนนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้องอดินิวิเซียนาสเตเนหนังสือเดินทาง p ัสเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายสตราติลสว o j p a แล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหน Jelen má svůj pas? พวกเขา ของพวกเขา Oni ich เด็กๆหาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ Děti nemůžu nájsť svojich rodičov. แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว Ale tu už prichádzajú ich rodičia. คุณ ของคุณ Wie war's, w a s า a w a s การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ Aka była wasza cesta, pan Müller? ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหนคุณมิลเลอร์ Gdzie wasza żena, pan Müller? คุณ ของคุณ วิวัชวาชาวาชการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะคุณสมิธอากาบลาวาชาเซสตาปานิชมิตตวาสามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธที่ว่าชมุชปานิชมิตวา